Egun honen zuleak. Feministen artean sortu den polimikaz mintzatu nahiko nuke aldiuntan. Planin familialek argitaratu duen afitsa batek erdilo ziren ideiak iratzahe ditu. Afitsa hortan bikote bat agertzen da eta ordun dena trantsa da. Emazte bat gizon bilakatua. Afitsa horren kontrako erreakzioak biderkatu dira prentsan, sare sozialetan, baita politikarien hauetan ere. Marguerite Stern bezalako figurek, hain haien burua feministatzat dutena, emazte bihurtu diren transak mugimendu feministetatik aparte utzi nahi dituzte. Biologikoki emazte sortu direnen bojokak ahiskoan litaizkelako bestenaz. Manera hortan emazteak esentzializatzen dituzte, seksua eta generoa bereiziz eta importantzia handiagoa seksuari emanez, haien ustez horrek gituelako emazte guziak batzen. Diskurtso e reakzionarioetatik urbiltzen gira hor, usu eskuin motujak bere ganatzen dituenak. Argira ideia horiek ordena soziala manera e atxikitzeko balio dutela, genero bako txari lotzen zakon jol, soziala iraunarazteko eta beraz sistema kapitalista ez trabatzeko. Ala ere ez du ezan nahi automatikoki generoa zalantzan ezartzeak sistema kapitalista suntsitzeko gaitasuna duenik. Beste aldean kokatzen dira transfeministak. Haiek, transak, bojoka feministaren baitan kontsideratzen dituzte. Ideologia horrek nagusitasuna du feministen artean gaur egun, emazte eta genero minoritate guzien alde bojokatzen dira. Interseksionalak dira, gehienak, horrek ezan nahi baitu bihitzez, emazte, trans, homoseksual, queer, beltz, langile eta beste identitate zapalduena arteko batasun bat nahi dutela. Ideia nagusiarekin ados baniz ere, interseksionalitatea plantan ezartzeko estrategiarekin aldiz gutxiago. Iritziuntan, azpimahatu nahiko nukeena, jakinez gaia biziki kompleksua eta sensiblea dela, trans hauziari buruzko gatazkauntan ez direla bakarrik bi alde. Iduridu batean edo bestean posizio bat hartu behar dugula, emazten zapalkuntza bojokatzeko autua egin dugunek. Alta iduritzen zaut ez dutela ez feminista liberalek eta jadikalek, ez da transfeministek ere, sistema zapaltzaile osoarekin bukatzeko gaitasunik. Zendako, bojoka subjektua okeja edo lausoa dutelako. Alde batetik, feminista liberalek eta jadikalek sortzetik uterosa duten emazteak dituzte subjektu politikotzat. Eta besteek identitatean anitzetako subjektu zapalduak. Adibidez, trans, beltzak, langileak, homoseksualak eta bar. Lehena, baztertzailea dela argi ikus daiteke baina bigarren probosamena ere olakoa izan daiteke transkomunitateak trans izaitea lehenetxiz edo emazten komunitateak emazte izaitea eta bar. Beraz komunitate zapalduen hierarkizazio bat egiten da nahi eta nahi ez bohokak zatikatuz. Beraz nola eraiki sistema ez zapaltzaile bat unibertsala izanen dena, ejan nahi baitu denendako balio izanen duena, neor baztertu gabe. Iduritzen zaut estrategia komunista batek soilik planteatzen duela zapalkuntzarik eta esplotaziorik gabeko gizarte behi bat eraikitzeko baldintzak sortzea.